Ander Regueiro és metge de l'Hospital Clínic de Barcelona i també integrant de la Societat Espanyola de Cardiologia i alhora un dels responsables de la campanya de conscienciació ciutadana Els segons compten, a la que l'Ajuntament de Premià de Dalt s'ha adherit. Actualment, el projecte s'està portant en marxa a, eh, de manera simultània a diversos països europeus a través de les seves diferents societats nacionals de cardiologia que s'encarreguen de la seva implementació i amb el recolzament també de l'Associació Europea d'Intervencionisme Cardiovascular Percutani, també la Societat Europea de, Cardi de Cardiologia. De fet, la campanya forma part de la iniciativa Send for Life, una plataforma europea que té l'objectiu de millorar el tractament de l'infart de miocardi. Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat a Catalunya i la gent que els pateix encara triga massa en assistir als centres mèdics. Dels més de 6.500 infarts que es produeixen a Catalunya cada any, es calcula que només un de cada tres pacients truca al 112. Parlarem ara d'aquesta campanya i de tots els temes que, que l'envolten, com dèiem, amb el doctor Ander Regueiro, metge de l'Hospital Clínic de Barcelona i també integrant de la Societat Espanyola de Cardiologia i responsable, per altra banda, un dels responsables d'aquesta campanya de conscienciació. Molt bon dia, molt benvingut. Hola, què tal? Buenos días. Uh, dèiem que l'estat espanyol, uh, aquesta campanya s'ha iniciat concretament aquí a Catalunya. Per què? Per què? Sí, se ha empezado en Cataluña porque en Cataluña tenemos la ventaja de tener un sistema, existe esto también en otras comunidades, pero bueno, Cataluña en específico, existe un programa que se llama el Código Infarto. El Código Infarto es una red de atención para personas que tienen un infarto en el corazón que lo que hace es organizar todo el sistema para que la persona pueda ser atendida lo más rápido posible. Y entonces nosotros lo hemos puesto en marcha en Cataluña para que la gente, si tiene eh, pues la mala suerte o problema como un infarto de miocardio, pues que pueda aprovechar que el sistema existe y puedan recibir la atención lo antes posible. Ah, Básicamente, ¿quién sería el objetivo principal de principal esta campaña al El objetivo principal de la campaña es disminuir la mortalidad y mejorar los resultados de salud de una persona cuando tiene un infarto de miocardio. El objetivo principal de la campaña lo queremos llevar a cabo a través de cuatro mensajes importantes. El primero de ellos es reconocer los síntomas del infarto el segundo es actuar rápido, el tercero es llamar al 112 y el cuarto recibir la atención adecuada. Es muy importante que la gente tome conciencia que ellos mismos, si pueden reconocer los síntomas del infarto y actuar rápido, pueden hacer algo por sí mismos o por las personas que tienen alrededor que sufren un infarto. Y si llegan a actuar rápido reconociendo los síntomas, pueden salvar la vida de una persona. ¿Por qué es eh, tan importante conseguir que más poblaciones poblacions se en esta campaña bueno, porque como bien se ha mencionado previamente, aproximadamente un 30% de las personas que sufren un infarto en Cataluña llegan al sistema médico pues a través de, de las ambulancias. Nosotros, esto se tiene muy bien estudiado y está demostrado que una persona cuando tiene un síntoma de infarto y se reconoce y es atendido en su domicilio o en donde quiera que esté por el sistema de emergencias médicas y trasladado al hospital, se pueden reducir los tiempos de atención considerablemente, lo cual hace que el tiempo de atención desde que la persona empieza con los síntomas del infarto hasta que recibe la atención médica disminuya. Por lo tanto, es muy importante que la gente tome conciencia que ellos mismos pueden hacer algo por salvar una vida. Y ha diferentes motivos que, pueden provocar un infarto, pero ¿quién serían los más habituales? más importante es que la gente reconozca o tenga la idea de que un infarto de miocardio, un infarto del corazón, ocurre porque una de las arterias del corazón se obstruye y el flujo dentro de esta arteria deja de circular. Esta obstrucción de la arteria, en, lo antes posible que, la, que restablezcamos el flujo, es lo mejor para tener eh, los mejores resultados en cuanto a en cuanto a secuelas después de un infarto. Por eso es muy importante eh, que reconozcan rápido los síntomas. Como te decía, la principal eh, bueno, la principal causa o el principal motivo de un infarto es por una obstrucción de una de las arterias del corazón y esta obstrucción, entre antes la desobstruyamos o recuperemos el flujo, pues mejor. Subinas -huh. Uh, que tenim un mayor riesgo de patir un infarto. ¿Es es ¿Es realmente o, es un rumor? Bueno, se sabe Em, que las, más bien la idea general que se tiene es que el infarto de miocardio es una enfermedad exclusiva de hombres, pero esto es completamente falso. En general, si nosotros pensamos en una persona que tiene un infarto, lo primero que nos viene a la cabeza es un hombre. Lo que pasa es que las mujeres, a partir de cierta edad, sobre todo cuando pierden la protección de las hormonas, o sea, a partir de la menopausia, el riesgo de tener un infarto aumenta. Y es muy importante que esto la gente tome conciencia, ya que eh, las mujeres también pueden tener infartos. En cuanto a los síntomas, me gustaría recalcar que el síntoma más importante del infarto es el dolor en el pecho. Sin embargo, este dolor en el pecho no ocurre en todas las personas. Aproximadamente el 50% de las mujeres que tienen un infarto de miocardio no tienen dolor en el pecho. Y los síntomas que pueden tener, pues, Puede ser malestar general, palpitaciones, sudoración o falta de aire. Por lo tanto, un mensaje importante es que las mujeres también pueden tener un infarto y que los síntomas no necesariamente son los típicos como el dolor en el pecho. También es importante recalcar que si una persona identifica alguno de estos síntomas, actúe rápido llamando al 112 porque siempre es mejor actuar de más y llamar al 112 y que sean ellos los que puedan diferenciar si la persona tiene un infarto o no, a que esperen, no llamen al 112 y por lo tanto tengan las consecuencias de no haber sido atendidos por, por, el sistema médico en un tiempo adecuado. El nuestro poble, a Premià de Dalt, es un municipio cardioprotegit y a través de la regidoria de Salud se han adquirido tres desfibriladores. Como cardiólogo, ¿cómo valora esta esta actuación? Esto es una iniciativa excelente porque también me gustaría recalcar que de las personas que tienen un infarto y acaban muriendo por el infarto, el 50% de ellos lo hacen antes de llegar al hospital. Por lo tanto, las personas que sufren un infarto están ante una enfermedad muy grave que puede acabar en, la muerte. con el, con el uso de los desfibriladores automáticos las personas pueden tener unas mayores probabilidades de sobrevida en caso de que tengan una muerte súbita secundaria a un infarto. Uh ah, -huh. Uh, parlem ara d'aquesta xerrada eh, que comentàvem que doncs, demà tenim aquest vespre, concretament, a dos quarts de vuit, aquí a la biblioteca. Jaume Peric doncs, uh, es fa els segons compten. Aquesta xerrada d'algunes de les coses doncs, que ja hem comentat uh, al llarg d'aquesta entrevista però que sí que, que és important doncs, eh, fer una crida no? i que, que la gent sigui en consciència doncs, de, de, tot, de conèixer tot això que ara comentàvem, de la importància que dèiem de, de saber els símptomes, de saber com actuar i saber que tots hi podem fer alguna cosa en un cas que, que ens hi trobem amb, amb, davant d'un infart, ¿no és així? Exactamente. Nosotros creemos que esta charla es interesante por varios motivos. Primero, porque, como bien se ha dicho, el infarto de miocardio es una enfermedad grave y es una enfermedad frecuente. y segundo porque las personas pueden tener conocimientos para llegar a salvar una vida. Son conocimientos sencillos, básicos, son cuatro mensajes que hemos estado repitiendo reiterativamente. Reconoce los síntomas, actúa rápido, llama al 112 y recibe la atención médica. Otro punto importante es que no solo las personas que tienen un riesgo de tener un infarto necesitan conocer estos síntomas, sino también las personas que están a su alrededor. Por ejemplo, gente jóvenes o niños necesitan saber qué hacer frente a los síntomas del infarto. Obviamente un niño de un adolescente de 15 años es muy poco frecuente que tenga un infarto. Sin embargo, puede estar al lado de personas que lo puedan sufrir. Si él es capaz de identificar los síntomas y llamar al 112, pues puede hacer un eh, Mm, una cosa bastant efectiva. Uh -huh. Per tant, doncs, com dèiem, és important eh, assistir a aquesta xerrada. Recordem que el doctor eh, cardiòleg Ander Reguiro doncs estarà a la Biblioteca Jaume Peric avui 22 de maig a dos quarts de vuit, aquesta tarda a dos quarts de vuit del vespre per parlar doncs, de, de totes aquestes qüestions al voltant doncs, de, dels infarts, eh, de tot eh, el que, es poder, el que podem fer nosaltres i com dèiem dins d'aquesta campanya de conscienciació ciutadana, els segons compten. Moltíssimes gràcies doncs, al doctor Regueiro per acompanyar-nos aquí a Premià del Ràdio, eh, per, per fer-nos doncs, 5 cèntims una mica de, del que va aquesta campanya, de, de de la importància com ens deia, de que estiguem tots doncs, a, al cas, en un cas d'infart i de tot el que podem fer, com dèiem. No? Gràcies per la seva entrevista, que vagi molt bé i fins una altra. Molt bon dia. Moltes gràcies.